and the girls are to me. darlingness card. Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, ba, artistikoki edo, bai. Baina, da, bai, bai, bai, bai, bai, Baungi etorria gure kulturatal honetara. Denboraldi berriari ekinez, gaur estrenakotz kulturalea mankizuna abiatuko dugu goizez. Goizeko amaiketatik aurrera eta amaika aterdiak bitarte, sorkuntza lanei ateak irekiz eta inguruotan ditugun itzordak aintzatartuz proposamen ezberdinak ekarraraziko dizkizu egularik. Eta gaur, hemendik gutxira abiatuko den, dantzailean festivalean jarriko dugu gure lehen begirada. Behatzi garrenez, Donostiatik Baionarako bidean gaur egungo nazioarteko dantzaren alorrean izen handia duten konpainia eta koreografo profesionalen proposamenak eskeniko baitituzte. Beti ere, arkitekturaren, dantzaren eta ikuslearen artean une paregabe eta ahaztezina sortzearen helburuarekin. Bairailaren amabian ostiralarekin irunen izango badugu lehen itzordua guk endaian izango dugun, konpainia baten inguruko argibide guztiak bilduko ditugu. Larun batuntan eguerdiko amabietan itxas etorbidean zilorraso konpainiak Karnabal izeneko lana baitigu proposatuko honen inguruko setasunen seka errenteriara hurbildu gara Cielo Raso konpainiak bertan egiten baititu entseguak eta hala dantzari baten lekukotasuna bilduko dugu. Beinat urreta Bizkaiarenak, hain zuzen. Kultur Alea. Bai, bueno, e, ni esan e, konpainia honetan hasi berria naiz, orten e, eh, hasitakoa naiz. Eta, bueno, nik esan dezaketena konpainia honi buruz, niretzako berezitasun handiretakoa eta ba, guztu hona esan nire ikuspuntutik. Ba, lehen ikusle bezala e, iz, ikusi izan da ez eta berezitasuna ba, guztu hona esan dut. Ba, bai, mundu gara eta bai e, materiala imagen, e, eh, imagenekin asko jolasten du igorrek, eta hori nahi pertsonalki ere asko gustatzen zait. Eta gero bai, ba, bueno, hor badago nasketa txiki bat, igor eta bai. Dantza garaikidea, dantzen duzu? Bai, dantza garaikidea, nahiko kontzeptu irikia da azken finean, zer da dantza garaikidea askotan galdetzen dute. Bai, ba, azkenen e, hain ireke izan da, ba, baita aukera ematen digu gauza esberdin askaiteko. Noiz hasi zinen? Ba, ni aurten hasi naiz, e, eh, asira baten e, ordezkapen bat iteko, eta, bueno, ba, gero suertatu zen e, aktuazio berri batzuk aterako ziala, e, ba, jen, pertsona bat behar zuten momentu horretan, eta, bueno, ba, sorte eukin nun, eta ba, duela hilabete gutxi hasi naiz eta bueno, gehiago bateko gokin egia bai. esan. Bai. Zin dantzari zaudete orotara? Ba, bueno, e, dantzariak pixka turnatzen juten dira nara arabera. Gauzak ez daude ondo eta, bueno, ba, ona izango litzake dantzari asko izatea, baina bueno, e, proiektuak ez dira izaten jende askorekin. Oain gozoa espektakuloak bi iru dantzarikoak izaten dira gutxo bera bera, edo bakarkako lanak. Eta bueno, alde batetik horrek ematen dizu baita aukera e, lana pertsonalagoa izatea edo bueno, izate eh, konexioi gehi lantzen duzu. E, eta zuen e, ikasketak zeintzuk izan diz, dira? Dantza klasikotik etorritako dantzari horiek zarete e, ez baita ezpada? Hombre, nik uste igor, igor bera eta igual igorragien ni baino gehiago e, dantza klasikoa nazitakoa, baino bai biok nik uste dut e, ba, gehiago behin ja aukeratzeko ordua iritsi da momentuan ba, garaikidea aukeratu egula. Azken finean teknika guztiak dira beharrezkoak edo erabilgarriak. Osa, danetatik ikasten da, orduan e, basea nik uste dut daiteke e, teknika klasikoan, baina nik uste dut pixka danetik hartu behar daula. Bala, e, dantzaren lenguaiatik abiatuta esan duzu e, irudiekin olasten zaretela, eh, musikak ere bere garrantzia duela eta duen konpainia duen duen gustuuna azpimarratu nahi izan duzu e, karnabal, izeneko lana aurkeztuko duzu dantza hirian festivalean endaian e, asteburuan mm, karnabalitzak aditzera ematen digu pixat jaigiro hortara agian Brasil aldera eraman nahi gaituzela? zela? Bai, e, bueno, e, eh, abia puntu ideia hori hori ustetiz. Ni, ni prozesuan ez nintzen egon, sork, sorkuntza prozesuan, e, bueno, nik jakin izan detenagatik eta bueno, esperim, esperimenta detenagatik e, pieza itxak orduan, eta bueno, ikorrekin lantzeak orduan, bai izan da hori. Azken, azken finen, karnaval edo, bueno, inauteria esaten da, eta bai jaigiro atorri daiteke, baina nik uste dut pixkat metafora bat, dala, bizitzako metafora bat. E, dago igorrek jartzen zuen e, esaldi bat, esaten zuena fantasiazko gauak eta errealitatezko biharamunak, ez? Ba, pixkat, ez dakit, e, eh, nazten ditu ba, sentimentu eta ba, erlazio humano ezberdinak edo mm-hmm. momentu ezberdinak. Ikusin bardan ikustet, zaila da hitz ez esplikatzea bai. Eta kasu hortan e, zenbat dantzari egongo zarete taula gainean? Ba, kasu hontan e, eh, iru izango gara. Bai. Kalean, kalean da? Bai, e, pieza hau sortu zen e, ba, kaleako, bueno, edo bintzate espazio ez estenatokiako hasiera baten. Eta e, tarregan estrenatu zen e, pieza hau, eta bai, kalean egiten da. Horri. Eta ze, Mozkoarrera harrera izan zenuten? Ni ez nintzen nion, ez eh? nion, nion nintzen eh, aurten lehioan, eta Bilbon niteko aukera izan nun, eta egia esan nahi kalea asko gustatzen zait. Netzako eh, puntu oso ezberdina auke, eh, azkenen biziago mantentzen den ikustez, ez zati, bueno, eh, adaptatu hartzea zauden espazio hortara, lurra beti ez ezberdina izaten, eta eta ba, <laughs> ez, eta horrez dago kalefazioiko ez dago aire kondizionatuik. Baina bai, badauka nertzako bere xarma eta bueno, e, publikokin e, gertutasun hori baita nabaritzen da eta bai, gusta barri Irakurri dut, ez dakitala den, baina e, publikoa ere parte hartu araziko duzuela e, ba, lan hontan. Bai, e, ez da interventzio oso handia izaten, baina badauka e, bueno, beti eskatzen dira voluntarioak e, e, piezan nentzako konkretuki, bai aurretik e, eh, itzartuta duten da, eta bai, eh, ematen du ba, jendea parte hartzeko, esate dizut, interventzio oso txiki da, ez da, ez du gehiagi eskatzen e, eh, publiko bueno, beste modu bat da baita interakzioi sortzeko eta bizitasun egin bateko. Dantza irian festivala ezagutzen zenuen? E, bai, bai, entzun da bai. Hemen guan naiz eta... Eta, zer iruditzen zaizu? nik uste topak eta guztiak diala beharrezkoak eta eta zesan behar dugu guk gaina kompainia txikiak, benetan topaketa horietan izaten dugu laukera ba, gure gure erakusteko eta eta saldu izateko eta azkenen dantzai eta kulturei pues, bere bere garrantzia emateko. Erakus lehio importanta bat izaten da. Hori da, bai, erakus lehio bat. Ba, mi esker. Zui zuri. Zuri. Ba, baina Turreta Bizkaia, Zielorraso konpainiako dantzariaren adiazpen guzti geratuz, gogoan hartu dantzairian festivala, hemendik gutxira abiatuko dela, dela ostira lontatik aintzina. Eta irunen endaian eta ondarribian izango bada zer ikusi aste bukaera honetan, ondotik, donostian, bidarten, pasaian, doniban eloitzunen, baionan eta errenterian ere izango da zer ikusi. Setasunak nahi badituzue, dantza irian festivalaren webgunera jotzea izango da onena. Kultur alea Ipuñak dira leiotxoak bezala, ba hori ez, mundua, munduari eta bizitzari eta pentsamenduari, gogoei, e, ipuin txikienean ere, gainera Joseba Sarren handia hortan maixu bada, ba eskutatzen da ba, sekulako poetika. Egia da, idazlea zeuzara irakurtzen duzulako, sarrenen diren ipuin hori oso oso zabala da, gai aldetik, baina badituzu gaiak, eh, esan eh, hori filosofikoak, politikoak, eh, existentzialak, ez dakit nola esan, eh, eh, umore asko daukaten ipuin asko daude, baina hor badago, ba, kriston, kriston eh, eh abanikoa, ez? Eta, eta adin gure iritziz, adin tarte oso zabalera rier eskenia baita ere, batzuk oso gokia dira txikiagoentzat eta beste batzuk nahiko ja... Eh, entzat. Bainara gurrutxagaren adierazpenak jarri dizkizuegu orain, iragan ikasturtean, arte dramarekin eta e, deiabu, pampin laborategiarekin, idazlea zeuzara irakurtzen duzulako liburuan oinarrituta, eta jarbereziak eskaini baitzitu zen ezta. Ba, bere adierazpen hauekin, esan nahi genizuen. Joseba handiak idatziriko idazlea zeuzara irakurtzen duzulako liburuan agertzen diren ilustrazioak, miarritzen ikusgai dituzuela. Lierni altuberen akuarelak jarri baitituzte miarritzeko mediatekan eta urriaren ogoita maika bitarte ikusia izango dituzu. Lierni altuberekin mintzatu gara eta berauk egin duenari buruz eta ekarri duenari buruz zera kontatu digu. Bai, badira eunda, eunda bost edo eunda amar mikroipuin, eta orduan ideia zan ipui bakoitzari bere marrazki egitea. Orduan badaude ipui batzuk hitz egiten dutela adibidez eh, amona eta amama eta izaro agertzen dira ipui askotan, horietan pertsonei batzuk berdina dira eta beste marrazki guztia dira, bai ipuia irakurri eta etortze zitzaidan momentu hortan, ba marrazki egin. Eta badira marrazki batzuk ere ez dutenak harreman zuzena ipuiarekin, Osea, marraskia bera da ipu bat edo Ez dago estilo bat. Ze badira batzuk grabatu batzu badaude, hori idazleak berak ipuilarekin jarriak eta gero teknikan bai da estilo bat, dena daude akuarelan eta akuarelan eginak, baina gero estilo ez dira estilo bateko marraskiak. Ez du ezin dut esan estilo bat denik. Bai, bai, nik ipuia irakurtzen nuen, behin da berriz eta berriz, eta hori etortzen zitzaidan irudi bat eta hori saiatzen zen hori hori marrasten. Orain mediatekan ikusgai izango duguna, e, liburu guztian zehar agertzen diren marrazki, oro dira? Ez, hemen daude berroita bost marrazki, eta badira eunda mar, bai, ipui, eta erdiak jarri dituzte. E, beste erakusketak ere egin izan dituzu liburu honetan oinarrita edo lehena da? Ez, lehena, lehena da, bai. Bai, bai ore bat, biarritzen parraldian. <laughs> bai. Balierni altu beren ilustrazioak bada, miarritzeko mediatekan ikusgai dituzue urriaren ogoita maika bitarte. Kultur alea. Baudazken aldean izango dugun diska berri baten inguruan argibide zonbaitzu bilditzagun orain. Berritxarrak taldeak urtemuga berezi baten bueltan, bere lan berria ere plazaratzekoa baitu. Le azken kontzertuak eman ikudan zehar, orain buru belarri diska berrian jarriko dira, eta galder izagirre berritxarrak taldeko bateri jolearekin mintzatu garen ez, honat kontatu diguna. Asmoa da e, azaroa bukaeran justu Durangoko azoka baino pixkalenao diska atatzeko asmoa gau ordun. Mhm. Mm -hmm. Eta udazkenan sartu eta bere ala lan asko dugu diskari azken ikutuak ematen. Gaina diska berezi izango da, irakurri ganez hogei urte betetzen baititu berritxarrak taldeak. Bai, hori da. Hogei urte dira eta asmoa da e, oberen dakigun horri eustea, ez? Ez atzera begira da bat egitea, baizik eta e, sorkuntzari e, garrantzia merezi duen garrantzia ematea. Mhm. Horretan sentitzen bai gea oraindik e, gogotsu, hau da, pentsatzen dugu oraindik badakagula zer esan, zer esana, e, gauza e, probatzeko eta ikasteko e, irrikaz gabiltza baindik, ohit urte pasa eta gero ere, eta orduan e, atzera begiratu baino aurrera begiratzeko gogoekin jarraitzen dugu eta horri eusten. Ba, arte iritsi gara entzule gaurkoan. Nere aldetik, besterik ez. Bihar arte eta bien ongi ongizan. Aio! Everywhere you go, my woman, eh, my eyes on you. Cause I want to dance with you. say My love for you will never die, it's stronger every day No want no fuss, no want no fight, let us all unite so sweet to my darling car.